Щоки і ніс лорда Омбо взялися похирем. Джон Сміт змащував його дуже смердючою білою маззю. І лорд цілий день тинявся вздовж спальних кают, мов неприкаяний. Ті праведні рани були Божою карою за його мимовільний гріх. Але на лорда Омбо майже всі сердилися. Коли Нансен публічно відшмагав був білого пса, який не хотів чесно тягти лямку. Жак Антуан сказав подивіться, чисто як у людей. Собаки більше не кусали білого, якого покарано в них на очах. А тепер була тобі подумалось невже нам треба вчитися ще й у собак? Лорд Омбо був покараний, хоча й не сотворив лукавого гріха. Однак він змусив людей несподівано розкритися, і вони йому не подарували цього людина не любить публічно розкриватися навіть з найкращого боку. Матрос, ніби між іншим, запитав, опинившись віч навіч із Філом маршем. А коли б то був не африканець, ви так само на нього злилися б? Я на нього не злюсь, хоч він і чорнопикий телепень. Потім Булат пошкодував про це. Відповідь Філа Марша не могла бути цілком об'єктивною. Для цього на світі існувала місіс Кет. Взаємини переплутувались дедалі більше. Після тієї трагедії з комічною кінцівкою люди ще глухіше позамикались у собі, і лише одна подія трохи їх розбуркала. Якось надвечір бельгієць Раймон Олександр сказав наче звідкись передають п'єсу, але в акторів дивний акцент. Не хочете послухати? Болот пішов до приймача. Його охопило підсвідоме хвилювання. Апарат працював у діапазоні коротких хвиль. Червона паличка за шкалою стояла в крайньому положенні, Із репродуктора долинали ледве чутні голоси. Двоє людей говорили англійською мовою, яку Булат добре знав. Лондонці йому тільки зауважували у вас ледь помітний американський акцент. Американці запитували ви з Австралії давно? Австралійці ж ані хвилини не вагалися, почувши його, ви справжній лондонець. Новозеландці вбачали в ньому уродженця канадських кордільєр. І тільки росіяни завжди впізнавали в Булатові українця. Булат увесь перетворився на слух. По англійському розмовляло двоє іноземців. Один сказав Дуже добре, зараз я все запису. Впізнаєте містера Хоцудая? спитав Булат. Райманові аж борода розпливлася, точно як Хоцудаї. Перший голос і справді належав японцеві, але тепер озвався його партнер. Записуйте скоріше, тому що нема кали. Зараз у нас починаються збори. Сумнівів не було, що йому говорив росіянин, радянський радист, акаючи, десь то вивчав англійську в Суздалі або Торшку. Це радіограма? Булат кивнув. Звичайна розмова японської і котруїсь радянської антарктичних станцій. Чутка облетіла весь барак, і полярники збіглися до столу. Булат сказав: з цього дня треба запровадити ще одне чергування. Апарат буде ввімкнений цілу добу. Змінюватимемося що три години і вестимемо спеціальний журнал. Доведеться записувати кожне почуте слово. Значення цієї вахти розуміли всі, пояснювати не доводилось. То був звичайнісінький побутовий приймач, який міг зв'язати їх з утраченим світом. Їх ніхто не чув, але вони мусили самовіддано ловити кожне слово. Жак Антуан сказав. За теорією вірогідності, Пітер Макмілан перебив його. Принаймні складемо якесь уявлення про ситуацію.